Memories are made of this As hy, ek hoop het gaan hierdie keer beter. Ek het probeer inskakel en uh, toe sien ek sommer, o oh, o, oh, hier so is een groot probleem. Dit gaan nie werk nie. My speakers wil nie samenspeel nie. En nou, uh, eh, ok, hy kom op die rekenaarspeakers dier, maar uh, dit... Uh, ek weet nie of by julle enige verskil is nie, maar hier by my, eh, dit gee my nie die atmosfeer wat ek graag wil hee, terwijl ek uitsaai nie. Raad ek het gister aangekondig wat ons vandag gaan doen. Betty de Kok het vir my sommer net een videoclip gestuur van uh, klomp plate en uh, dit uh, werk toe so uit dat, wel dit is uh, wat sy by een vriendin gekry het uh, en die vriendin het het vaar gestuur en dit is al die uh, maande tussen 1957 en 1959 uh, dit is al die maande sy uh, uh, uh, liekie van die maand en toe sit ek hulle in volgorde tussen 1957 en 1959 en uh, daar het ons een program. So, vandag is het Heat Parade, Heat Parade van al die liekies van daar die tyd. 1957 waar ons begin en ons eindig in 1959. Dis 36 liekies. Nou, oor die algemeen kry ek net 28 liekies in om my 2 ure program. So, met ander woorde, een paar van hulle, wat nou nie so baie gewild was nie, gaan ek een bykie kort knip uh, die ander sal ek die hele likkie uh, eh, eh, speel, en uh, ok, kom ons kop dan af, December, nee, nee, dit is nie, uh, waar is ons nou? Januari, Januari, waar is hy? Ja, Januari, uh, in 1957 het ons gehad Guy Mitchell, jylle allemaal ken hom, en sy wenlikkie, of sy likkie van die maand, vir daar die maand was gewees uh, Singing the Blues. Kom ons luister, hier kom hy. MUZIEK singing the blues. Jy Mitchell, hy skop die program af vandag van 1957 januari. Ons beweeg aan na februari. Nou, hierso sal ons mens nou achterkom, uh, eh, as jy nou maand vir maand vat, die uh, eh, likkie van die maand. In die drie jaar tydperk kom Elvis likkies nege keer voor. Nege verskillende likkies, wat Elvis. Wees jy net hoe ver voor die rest hy eindelijk was, want die een naast aan hom, uh, ons het uh, twee van die platters, dan het ons, ja, die uh, Everly Brothers, is daar ook twee van, daar is nie mense wat meer as twee of drie het nie. Elvis, een <clears throat> totaal van nege liekies in die twee jaar, wat liekie van die maand was. En hy is in februari, in 1957, was het sy eerste ene, ons luister na, partij van hulle het ek nog nie gehoor nie, as ek kom weer hoor is die tweede keer. Uh, Elvis Presley sing Too Much. Well, honey, I love too much I need your love too much Who want the thrill of You're the type fella, I can't love you too much. You do all the living while I do all the giving. But I love you too much. Too much. Well, you spend all my money too much. I have to share your honey too much. When I want some loving, you're gone. Don't you know you're treating uh, your daddy wrong? Now you got me started, don't you? Elvis Presley in februari 1957 was sy liekie Too Much was dit uh, liekie van die maand gewees. Ons beweeg aan en hier so kom uh, jy weet partij van die ouwens het ek nog nie eens van gehoor nie. Hierdie ou Tab Hunter uh, ek ken die liekie maar ek kan nie denk dat ek al gehoor het van Tab Hunter nie. Maar in elk geval hy was in maart 1957 en ons luister na sy liekie Young Love. Ek dink is hy Young Love, True Love. Kom ons hoor, dit is 1957 in maart. They say for every boy and girl there's just one love in this whole world and I know I Only touch of your embrace tells me no one could take your place. Hey, eh, eh, hey, eh, hey. kiss from your sweet lips will tell me that your love is real and I can feel that it's true. We will vow to one another there will never be another love for you. emotion. Tab Hunter, Young Love, True Love, 1957. En <clears throat> ja, eh, partij van ons weet waar oor het gaan, partij van ons het hulle gehoor en ons het, ons het self op hulle gedans op die dag en uh, dit was in 1957 en dit was in uh, ja, maart, april, uh, maart, maart, maart, ek het gesê mei, dit was maart in 1957. Nou kom ons by jou ou wat, hy is eindelijk meer bekend vir sy starige liekies en ek praat van Perry Como. Perry Como en ja, hy het ook een liekie van die maand gehad, en die liekie was Round and Round. Kom ons hoor, hoe klink hy? Find a wheel and it goes round, round, round As it skims along with a happy sound As it goes along the ground, ground, ground Till it leads you to the one you love Then your love We'll hold you round, round, round, and your heart's a song with a brand new sound, and your head go spinning round, round, round, cause you found what you've been dreaming of. In the night you see the oval moon going round and round in tune, and the ball of sun in the day Makes a girl and boy wanna say, find the ring, find the ring, and put it round, round, round, and with ties so strong, the two hearts are bound. Put it on, the one you found, found, found, for you know that this is really love find a wheel and it goes round, round, round as it skims along with a happy sound as it goes along the ground, ground, ground till it leads you to the one you love. Then you're loved. You hold around, round, round, round, and your heart's a song with a brand new sound and your head you're spinning round, round, round Cause you found what you've been dreaming of In the night you see the over moon Going round and round and turning round and round And the ball of sun in the day Makes a girl and boy all the same. find the ring, find the ring. And put it round, round, round And we'll tie so strong Your two hearts are bound Put it on The one you found, found, found For you know that this is really love Find the ring Pericomo, <clears throat> soos ek sê, baie beter bekend vir sy stadiger liekies, uh, eh, Singing in the Rain, wat het hy nog gesing, hy het een hele paar, maar uh, klomp stadige liedjies wat hy voor bekend is en hy het hy vir ons gesing in uh, april 1957. Ons beweeg weer na mei en Raggie is alweer, Elvis Presley. Ons is nou al by die derde en ons is nog eers, eh, ons is nog in die begin van die jaar en ons het al klaar drie van Elvis. Hy was seker uh, amper sê ek moes gewild, hy was seker baie, baie gewild gewees in sy daar. Nou, in my 1957 Elvis Presley en hier is daarom weer een van sy bekende liedjies I'm all shook up uh -huh. Well the bless my soul what's wrong with me I'm itching like a man on a fuzzy tree My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine. When I'm near the girl that I love best, my heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh. when I try to speak. My inside is shaking like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl that I love so fine. She touches my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. <laughs> I'm all shook up. Ooh. Elvis Presley, <clears throat> dankie, dat is uh, I'm All Shook Up, en dit was een van die meer, eh, een ding van hierdie ou, ou plate, wat uh, eh, die tyd was hulle gemaakt, hierso kyk ek nou vannig, die ene was 2 uh, minuute lang, dan die een voor hom was 2 minuute 22 secondes, 2 minuute, en dan sa van uh, onder een minuut, hierso is 1 minuut, uh, uh, uh, 55 sekonde, enzovoorts. Je weet, dit was nie soos vandagse plate, daar is min plate vandag, wat onder 4 minuut gaan. Hierdie plate is allemaal kort en krachtig, ne? En uh, ja, die inding van daar die jare was natuurlijk die stovepipes, onthou jylle die stovepipes. Jy sê dat die, die mense se ja. beentjies so dun laat lyk, like. en uh, ek sien Jan Pool is ingeskakel, hy sê hy luister lekker saam, hy sê hy het sy keiermense weggejaag so dat hy kan luister, <laughs> ons gaan het nie hard op sê dat hulle dit moet hoor nie, en, uh, en ja, Hanlie het ook uh, eh, aangeduid dat sy inges, uh, inges, wat ingeskakel is, dis die woord wat ek soek, en eh, oh, ons gaan nou maar die program, lekker man, lekker. Ek is blij jylle luister, en Betty, ek hoop jy is ingeskakel, ek wil vir jou weer eens, dankie sê dat jy hierdie aan my gestuur het, hierdie wat uh, jou vriendin Cheryl aan jou gestuur het, en uh, ja, toe besluit ek, ja, dit is ons nou een lekker thema om te gebruik vir een uh, muziekprogramm dit is een hele speellijst klaar uitgewerk, ek moet net die goed gaan opsoek en gaan aflaai. Right, ons kom, waar trek ons nou in 1957? Ons is by juni. Uh, eh, Andy Williams is die ou wat hier sing. En ek weet nie of ek verkeerd is nie, maar luister, uh, ek ken Andy Williams' stijl. En hierdie omdat Elvis so gewild was, het ek dink amper hy probeer Elvis namaak hier so. Die liekie sy naam is Butterfly. Kom ons hoor Andy, wat nie vir my klink soos Andy nie. Uh, <laughs> dit is in juni 1957. Lekker luister, hier kom hy. You tell me you love me, you say you'll be true, then you fly around with somebody new, but I'm crazy about you, you butterfly. You're treating me mean, you're making me cry, I've made up my mind to tell you goodbye, but I'm no good without you, you butterfly. I knew from the first time I kissed you that you were the troubling kind. Cause the honey drips from your sweet lips when tasting I'm out of my mind. I love you so much, I know what I'll do. I'm clipping your wings, you're flying us through. Cause I'm crazy about you, you butterfly. about you, you butterfly. Andy Williams met a Butterfly in 1957 en ja, uh, ek sien eh, Jan Poel sê daar so, uh, dit was Stovepipes en Bellbottoms. Nou ja, jylle, ek het met my heel eerste salaris, ek het in 1970 het ek beginne werk, in my heel eerste pie, hey, het was, as jy het vergelijk met vandag, uh, <laughs> eh, eh, is het uh, eh, pittens, jy weet, maar in elk geval, toe gaan koop ek vir my app Bellbottom, een wit belbottom moet zwart, maar is ek din zwart streepies af onder toe, uh, en so rooi teemp. Man, het ek gevoel soos een uh, ja, een model in <laughs> daar die outfit van my. Um, uh, ek het daarom vir my ma ook een portret gaan koop in die, uh, en ek het daar uitgevat na een van Jody, Jody Wayne's shows met my eerste salaris check. En dit was in 1970 eh uh, Oké, okay, ons stap aan, oh, ek wil nie tyd morsie, 36 liekies om deur te gaan uh, vir die 3 jaar tydperk. So, die volgende een op die draaitafel is ene, uh, dit is in juli 1957, die Likkie van die Maand was een van die ou wat Speedy Gonzales ook syng, Pat Boone, en dit is een van sy mooiste likkies hierdie. Ek hou baie van hierdie ene, is Love Letters in the Sand, Pat Boone. Hy was amper net so gewild soos Elvis, maar ek sien op die Likkie van die Maand is die, hierdie die enigste een wat hy op deurkomt. So, Pat Boon, Love Letters in the Sand, kom hy. On a day like today We pass the time away

57 en dit was in um, juli wat hy die liekie gesing het. Hallo Letty, Vivi is daar van uh, Kempton Park. Jy is sommer daar langs uh, handlele. Ek geloof jy het seker al uh, gesels en uh, eh, uitgesoord wie bly langs wie en waar dit, hoe ver dit is en sovoorts en sovoorts. Uh, en jy sê, jy luister ook lekker vanmiddag. Ja, eh, uh, ek sien jy het in hierdie genre groot geword met jou pa Henny, uh, ek wonder is hy ook ingeskakel, hy, uh, maar ek sien jy is meer, hy werk seker eh, lang, uh, uh, wel, meer as jy, want uh, jy is meer ingeskakel as hy, maar jy al twee genie die program, ek seker. En uh, dan, uh, oké, okay, ons is weer by Elvis Presley, kan jylle geloo. Dit is nou al die vierde keer in hierdie programma, augustus, dis 8 maande, die vierde keer in 8 maande, wat Elvis Presley die liekie van die maand gehad het. En hierdie keer is het Lemmy B, Jo Teddy B, 1957. Elvis Presley. Baby, let me be your love and teddy bear. Put a chain around my neck Lead me anywhere Oh, let me be Oh, let him be Oh, take me back I don't wanna be a tiger Cause tigers play too rough I don't wanna be a lion Cause lions ain't the kind you love enough But it's a gonna be Oh, take me back chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be. Oh, let be. baby Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair and cuddle me real tight. Oh, let me be. Oh, let him be. baby, I don't wanna be a tiger tigers play too rough. I don't wanna be a lion, cause lions ain't the kind you love enough. don't wanna be your teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be. Oh, let it be. Your teddy bear. Oh, let me be. Oh, let it be your teddy bear. was hy, Elvis Presley, let me be your teddy bear. Hy, een keer het hulle omgevra, daar hy gillende meisies daar in die achtergrond. Hy is, uh, jy weet, die, die security ons het hulle weggejaag en gesê, hey, pas op, hy wil hier dier loop. En uh, hy sê, man, los hulle uit, al wil hulle, hulle wil net een stikkie van my hee. <laughs> en ek geloof dit is soos dit is. Hulle wil net so'n stikkie van hom afbreek en saamvat huis toe. Elvis Presley, en met sy vierde ene, hy kom net nou weer, nog in hierdie jaar. Die volgende op die draaitafel is in, uh, dit is in September 1957, en ek dink dis die eerste keer en die laaste keer wat ons van hom gehoor, hy het nog treffers gehad daarna, maar nie in die drie jaar tydperk nie. Ek praat van Paul Inka, en die liekie wat hy vir ons bring, is Diana. Diana en toe was die ene nog nie eens gebore nie, denk ek. Hier kom hy. I'm so young and you're so old This my darling I've been told I don't care just what they say Cause forever I will pray You you hold me close uitgesing van Diana, baie verlief op haar, en ja, hy is liries, hy skryf liekies oor sy Diana. Oktober, oktober 1957, toe is die eerste keer wat die Everly Brothers op die treffersparades kom, en die liekie wat hulle sing is Wake Up Little Susie. Wake Up Little Susie. la friends, when it ain't day. Ooh la la, wake up pretty Susie. Wake up pretty Susie. Well, I told your mama that you'd be in by then. Well, Susie, baby, looks like we goofed again. Wake up pretty Susie. Wake up pretty Susie. We gotta go home. Wake up. Wake up. Maar sy Wake Up Little Susie met Everly Brothers en dit is weer een van die wat onder twee minuute is. Uh, uh, kortplate wat hulle in daare jare uh, opgeneem het. Ok, die volgende op die draaitafel is een wat, uh, hy is al van vroeg in die vijftigs af, is hy bekend. En hier het hy nou weer een uh, uh, treffer gehad wat die Likie van die maand gemaakt het in november in 1957 en ons praat van Buddy Holly en the Crickets en die Likie is That'll Be The Day. Een lekker, lekker, hy was een lekker rock'n'roll ou gewees hierdie, Buddy ja. Holly. Kom ons luister, kom hy. Well, that'll be the day When you say goodbye, yes, that'll be the day When you make me cry, you say goodbye You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your loving and your dirty loving, all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday, well, I'll be blue. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, uh, when Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I will leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Buddy Holly, en ons allemaal onthou hom, en ja, vooral uh, ons wat daar die tijd op sy muziek uh, eh, gepaard het, ne? Uh, Buddy Holly, that'll be the day. En uh, hier vir die laaste keer in die jaar, dit is uh, December, nou, ons het nou Elvis nou al vijf keer gehad, hier is December, en dit is sy seste optrede in, eh, in die jaar, en die ene, ok, hierdie is echter a, a baie, baie bekende ene, baie a eh, gewilde ene gewees van Elvis, en dit is J-Lyles Rock, en ek dink het kom met een rolprint met die naam. Kom ons luister, Elvis Presley, 1963 as jy luister op. En ek wil net sê hallo aan uh, Louisa Heinzmeier van Kroonstad. Ek sien jy is ingeskakel. Uh, Judy, Judy Swanepoel, jy is daar van Pretoria'se wereld en jy is ingeskakel. Dankie, ek hoop jy luister lekker. En uh, eh, Joy Schwartley, daar van uh, Amerika. Surprise is die dorpie waar jy is. En uh, ja, jy sê ook, jy genie die muziek vanmiddag. Lekker man, lekker. Kom ons luister Elvis Presley met Jailhouse Rock December 1957. Dit sluit ons eerste jaar wat ons na luister vandag, sluit ons die eerste jaar af. Hier, kom hy. In jail, in jail, in jail. county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard the knocked out jailbird sing, let it rock. Everybody let it rock. was a purple rock. Everybody, rock. Everybody knows how to rock. to the rock. Number 47 said to number 3, you the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me, let rock. chance to make a break. But he turned to shift and he said, Nix, Nix, I wanna stick around, I wanna get my kick. Everybody let me rock. Seker die bekendste rockliekie wat daar nog ooit was, is hierdie J-Lo's rock. En as jy om doophou, Elvis, <laughs> eh, dis waar die naam Elvis de Pelvis vandaan kom, waar hy die lijf van hom so swaai, magies. Mense, jy moet een contortionist wees om dit te kan rechtkry. 1958 is waar ons nou in beweeg, ons is klaar met 57, ons is nou in 1958, en sommer in januari, is a, ek het altyd die, die mekaar geraak met die Jerry Lee Loos en Jerry Loos. Jerry Loos was een komediant, in die rolprente gewees, uh, baie baie snaakse ou, ek onthou hom van The Nutty Professor, uh, baie baie snaakse ou, ek het die print twee of drie keer gaan sien. Nou, in Janery Jerry Lee Lewis, en sy groote, ook een, wat hy net so skree, soos Elvis hier so, en dit is Great Balls of Fire, dit is hulle, wat ons ouders ons altyd teen gewaarskeet, hierdie ons, <laughs> wat nie sing nie, hulle skree, en Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire, kom ons luister, hier kom hy, 1958 januari. You rattle my brain Too much love drives a man insane You broke my wind oh, What a thrill Goodness, your record should quit balls of fire I let that love

should. If I Balls of Fire, Jerry G, Jerry Lee Loos. En uh, ja, dit was in januari 1958. Ons beweeg na februari toe en ek gee julle een raai. Ek gee julle net een raai. En eh, ek geloof julle gaan recht raai. Wie het in februari 1958 die liekie van die maand gevat? Ach nee, julle is allemaal recht. Jep, Elvis alweer. En die liekie wat hy gesê, jy weet, baie van die liedjies wat hy hier so sing, uh, ek, ek kan nie dink dat ek hulle al gehoor het nie. Uh, hierdie in sy naam is Don't. Ons het in Suid-Afrika het ons vir James Marais daar van uh, ek dink hulle is in Durbanville en hy is die uh, Elvis nabootser. Hulle het een wereldcompetitie gehad vir uh, Elvis nabootsers en hy het vierde plek. En daar was jylle kan voorstel hoeveel Elvis nabootsers is daar. Hy het vierde gekom uit die lotheid. Dit is een prestatie. Maar as jylle nou na hom luister, hy en Monique Sillis sing saam en hulle sing al hierdie oldies. Hulle het nou laas week het hulle in Perro opgetree saam met uh, Amira Willigen, Willighagen en uh, wat een voorrecht en wat een daai is nou een wat ek sa, graag sou wou sien. Die, die uiterste in klassiek en die uiterste in rock and roll of in uh, uh, oldies. Dit is wat die program oorgegaan het. Ok, uh, ek sê nou, Elvis gaan nou weer van syng in februari 2000, uh, 2058. nee, ons, dit kom nog. Uh, 1958 en die liekie naam is Don't. Dis al wat het is, Don't. Ek weet nie wat met jy nie, maar dit is hier. That's what you say Each time I hold you this way When I feel like this And I want to kiss you Oh, baby, don't say no. No, no. Don't, no. Don't, Leave my embrace. sounds cold And I want to hold you Baby, don't say don't Don't, don't, don't, don't If you think that this is just don't say don't, don't. Elvis Presley met een liekie wat minder bekend was, maar toch net so mooi soos al sy liekies, is Don't. En uh, ja, wees net die uh, range wat hy gedoen het. Hy het van vreselike excited, soos Jailas Rock, en dan kom hy met syke uh, eh, lichte goed soos hierdie Don't Break My Heart, en Don't, en enzovoorts, enzovoorts. Maar, ja, Elvis, uh, een van soort, en uh, nie voor hom nie, en ook nie na hom nie. In uh, Janie Maart, in Maart van 19 58 het ons ook nou alweer iets heel anders gekry. En dit is, um, wat noem ons dit? The Champs en die liekie was Tequila. Dit is meer, dit is totale ander dans, is nie rock and roll nie, is nie jive nie, is nie, uh, dis een op sy eie, tequila, jy weet, uh, en uh, kom ons noem het maar die tequila dans dan, maar dit was The Champs wat in maart 1958 die likkie van die maand gehad het, hier kom hy. dit moet meer iets van een shuffle wees. Ja, ek dink dit is die naam da, dans wat hulle op daai ene gedoen het, uh, meer in deels. Nou, Hanlie het my nou laat weet dat sy het al met Letty gesels en uh, dat hulle eindelijk nie ver van mekaar afblij nie. Uh, maar hulle het nog nie oor en weer gekeier nie. So kom ons kyk wat gebeur in die toekomst. Letty en Hanlie. Um, Oké, okay, nou, kyk, ach ja, dit is tyd. Kom ons doen gauw die funny spot. En die funny spot vandag is een story wat vertel word dier Tolla van Amerwe. En uh, uh, sy, sy keierkie by die tandarts, ne? Hy het het vertel op spies en plesie. <laughs> Moe nou. Prachtig. Yes, like a bomb. Hy tande. tannen het tannen. Hy tannen, daai eh, tande dat dink ek was aan 'n stoel. Maar dit jammer dat die, die skaapkop zijn bonnet afhaal. Waar sy? Ek kan hom met zijn hele enjin bezig is het kaal. Kijk hoe netjes is zijn skoon geskraap. prachtig Wat is de storie dat die tannen. jongen? Die, ik, Nee, moet je nog zeggen. de eerste keer wat Ik tandarts zo gegaan was ook al een paar jaar terug. Toen die tandartsen had ze nog in die glaspijten gehad. Mm. Dat ze voor gif getrokken, dat ze een spijt. En uh, weet je, eh, die, die mensen maar zo gesukkeld om te, om te overleven. Uh. Die ouders, nou laten alle niet aan, een beetje aandacht gegeven aan zijn tanden. Mm. Die tijd weet je, nou tandarts toe gaan, daar is hier nog zo'n paar wat zo in een toestand is dat ze die goed niet meer kan stoppen, hulle moet nog uitbreken. Sou kom ek aan oor Afrikaners, maar as ek moet maar bang maak, hou my nou maar groot man. Dan stap ek nou daar by die deur in, dan sit ek daar in die wachtkamer, die heel wachtkamer sit nou vol mense, elke man met een boek. Sit ek ook, val ek ook maar aan boek van 1957, daar is genoot. Maar ek sien niks, ek blaai net weer en na hoor ek die binnen skree kind verskrikkelijk <laughs> en na hoor ek die vrou die laag me sê, hulle het sieke sy leven raak geboor <laughs> en dink ek, vader wat wat nou van my, en nou dan verskryf ek so even op die stoel en dan sê die stoel so'n soort kraak wat al die mense vir jou kyk. En dan skryf jy nou heel weer, tyd weer rond dat die soel die selle kraak. Maar hy kraak nie meer soos hy nou net gekraak het. Daar raak dit nou achterdog weg. Dat die, kraak, dat die mense nou gaan hoor as jy wat so gekraak het. En dan, en dan later dan, dan sê hulle, dan sê hulle, dan roep man jou, dan slaan jy die boek toe, jy weet nie eens wat dat bladse, en dan stap jy nou hier in en na makali jerbu yo na <laughs> no gal su muera ganasi mo su quadro gina ha sa nou daar, op een stoel, maar hier ik ligt het voor die vader nou net zoals een lanceerbasis van een satelliet. En die tangen en die voeten en die kromarmen en die boren en die punten. Maar ik, e ik, e ik, e ik schaam me, ik zie je nog redelijk, ik ben En dan sit ek daar in die stoel en ek trap, toe ek op sit, toe trap die man die dinge er wat achter die oor val, en ek deksel ons van zelf opgaan. <laughs> en hier draai hy ook aan met sy rug na my toe, en ek sien die trek die spuitval gif. Maar die ding het een naad aan so dik soos my punt, en dan druk ek aan met die wind so uit, en dan val hier so paar druppels hier af, en dan draai hy daar om en dan sê hy, uh, maak gauw op jou mond so wijd as jy kan, en dan maak jy nou jou mond so wijd op, soos dat jy nou nog nie heel wit opmaak het. en dan kom, duik jy nou hier in jou bed en met die spuit, en dan, dan probeer jy nou hier een clear plek soek, wat jy kan doodsluit en dan druk in die eerste schoot verkeerd, dan is nou hier tegen die tand wortel vast, en dan bij jy die ding, maar jy sê nou maar niks, en jy is dapper aan die nergens mooi, en dan druk, en dan druk jy nou die gif, en dan schoen jy loop het in jou tandvlees af, En dan trek ik hem en dan staan die naald net zo. En dan haal je net de bitter in. Hij legt je zo wees. en hij schoen, is zo'n bonnetje met zo'n plastic eh, rubber geitje. En dan stik je hem, dan hangt die bonnetje met zo'n boek. Dus je trekt hem vol. Dan haal hem af en dan druk je weer die windje zo in naar kop. En dan zei je maak op. En dan kom je hem met meenemen. En dan stik je hem naar je onder je tong in. En dan voel je, oh, amper zeggen, daar vang je nou. <laughs> daar vang je nou wat clean. En dan zei nou, ik hier zo speel, dan kreeg een aardig zo dooitje. En dan vang je nog een mangel bij zich. En de is nooit uit, hij draait, draait net. En dan kreeg je die mangel. En dan zei hang dood speel. Dan voel je ja niet, nou je beroerd, want je heel, je heel diep aan raakt door. En je arm raakt zo in de zak. En dan zei nog die speel uittrekt. Je daar, daar beginnen allemaal nog met jou gezegd. Of hulle jou jaartje. En vragen ook nog altijd jou. We gaan nu eh, bij de IJsselauto en zo. Eh, nee, nee. Alright, man, man. En dan, zei zijn we wat. Een eh, zware stuk. loop. Hang zo af. Een zware Ik praat met de andere man zijn bek. En dan komt die man, die naast nog zo'n blinkschorteltje vol tangen. En dan komt ze nu hier in jouw bek naar nou weer. aan dan dampen te worden. Dan maak je maar je oor toe en dan zie je je oor in de genade en dan hoor je je kraken. Hij zei nog wel eens aan mijn lelijke knevel hier. en dan breek je met je bekken dat je zien en hoor hoe je kaken bent. validaan aan de bak. en daar begon je nou tamelijk recht komen, want je weet mezelf nou, die zaak is oor. Dan kwam die nurse met zo'n zilver bakketje, legde ze meneer Tierslop en met... en dan kwam hij zei, nou hier laat je ook bek en dan zei ze, uh, eh, spoel om. En dan zei hij, kwaad was hij om, zei, maar dan nou wil je hem zo waardig als mogelijk schoen, die bakkie. En dan gooi je hem. En dan is in die baar. Ai, en dan veet je hem zo met een latje af. Nou, en dan bakken. Dan veet je hem zo met een latje af en dan omdraai weer. En dan haal je hem. En die laatste je hem gooien. En dan gooi je hem. Dan zo veet af. En dan zei waar, waar, we geen Jezus maken je oor toe, dan druk je zo je in die gat. En dan zelf, je je kan nog maar En als je hier uitgaat dan denk je, wacht, als je tussen die mensen deelstapt, dan wil je aan een sigaret opsteken. En nou probeer dan <laughs> nou wil je die sigaret dan je op je bek, maar dat is in de neus gaat. En dat is overal zo. En als je in die motor komt, dan zie je, nee, wat, wat maar een chingampi. En als je een jingambi hebt, dan reis je maar net om bij de huis te komen. En dan voel je nou die die watitje, en dan die jing gaan rijden, zang. Zo wil je al van de gereis staan in Dan kwam je spietkop naar die vijzer toe, na en jaar, ik van de vlammen. En zeven jaar, uh, man, luister eens zo, ik heb van de gereis. Hij zei, je kan wat ze om, zei, oom, maar ik heb fout. Kom gewoon samen een blaasje net hier voor ons op die dingetje. Wat bedoel hier man, alsjeblieft? Ik dacht weer waardig tegen Maar Dan je nou bekleed, kijk hoe blij op weg. Tolle van de Merwe, net so evergreen soos wat Elvis Presley ooit was. in een ander genre natuurlijk. Ok, ons stap aan met die program, ek sien ons is so, uh, uh, wel die program is nou halfpad, en ons is nog nie halfpad, ons is vier maande achter, uh, so hier en daar sal ek een bykie moet steel. Ons gaan aan en ons trek nou by april, in 1958 en ons gaan luister na The Platters, hulle was Likie van die Maand met Twilight, Twilight Time. Hier kom hy. Heavenly shades of night are falling It's twilight time Out of the mist your voice is calling Tis twilight time the end of day I'll hear you, my dear, at twilight time Deepening shadows gather splendor As day is done Fingers of night will soon surrender The setting sun I count the moments, darling, till you're here with me Together at last at twilight ride Here in the afterglow of day We keep our rendezvous beneath the blue yeah. In the sweet and same old way I fall in love again As I did then this will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you. Together at last at twilight time. Here in the afterglow keep our rendezvous beneath the blue air. In the sweet and same old way, I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old. lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you. Together, at last, at twilight time. Die platters op my maand in 1958 nee, hulle was april gewees, nee, ja, hulle was april maand gewees. My maand was die Everly Brothers, eh, is die tweede keer wat ons van hulle hoor op hierdie hele uh, uitsending, en die liekie wat hulle vir ons bring is, All I Have To Do Is Dream. Uh, ek dink die Bee Gees het hom ook later gesing, nee. Everly Brothers, All I Have To Do Is Dream. Dream Brothers met hulle tweede keer wat hulle optree in hierdie program en eh, dit is All I Have To Do Is A Dream. Ja, dit is makkelijk, ne? If I want to be with you, all I have to do is dream. Right, hier is nou, ek, ek het net nou gesê, daar is een paar van die liekies wat ek nie kan plaas nie en uh, nou is daar een groep wat ek glad nie kan plaas nie of een ou, ek weet nie die ouse naam is Sheb Woolley en die <clears throat> liekie is Purple People Eater. Nou, nie die liekie nie, ook nie die ou nie, kan ek onthou van juni in 1958. Uh, kyk of julle om kan onthou, ek kan nie, ek kan beslis nie. Sheb Woolley, the Purple People Eater. Oeh, klink vreselik. MUZIEK Well, I saw the thing coming out of the sky. It had a one long horn and one big eye. like a mister shaking in the said, It looks like a purple people eater to me. It was a one-eyed, one-horn flying purple people eater. One-eyed, one-horn flying purple people a one-eyed, one-horned, flying purple people. It sure looks strange to me. One-eyed? Well, he came down to earth and he lit in a tree. I said, Mr. Purple People Eater, don't eat me. I heard him say in a voice so gruff. I wouldn't. Chico, you're so tough. It was a one-eyed, one-horned, flying purple people eater. One-eyed, one-horned, flying purple people eater. One-eyed, one-horned, flying purple people eater. Sure looks strange to me. One horn? I said, Mr. Purple People Eater, what's your line? He said, eating purple people and it sure is fine. But that's not the reason that I came to land get a job in a rock and roll band. Well, bless my soul, rock and roll, flying purple people. people eat a pigeon toad under gold flying As hy, dit is die Purple People Eater, <laughs> One Eyed One Horn, people, Purple People Eater, nee, hy eet net Purple People, nou ja, ek ken hom nie, en uh, ek kan nie dink dat ek hom al gehoor het nie. Um, die die wijsie wil vir my een klokkie lei maar. Uh, uh, uh, uh. Uh, ons is weer by Elvis, en dit is in uh, juli, juli 1970, 1958, dit ma is, maak ons halfpad en is al klaar 12 minuut oor, so ons is 12 minuut achter die, die uh, er, uh, program skedule. Elvis Presley, Hard-Headed Woman, en dit is sy, wat het ek net nou gesê, ons was by die 7e of 8ste een gewees, ja, dit is, by verre is hy die gewildste gewees in daar die daar. Elvis Presley, Hard-Headed Woman. Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, been the cause of trouble ever since the world began. Oh, yeah, oh, yeah. ever since the world began. A hard-headed woman, well, a thorn in the side of man. Oh, Adam told Eve, listen here to me. Uh, don't you let me catch you messing around that apple tree. Oh, yeah, oh, yeah. ever since the world began. and picking fingers at my curly hair. Oh yeah, and the I heard about a king who was doing swell. Till he started playing with that evil Jezebel. Oh yeah, a woman in the side of Hardkoppige vrouwmense dit is wat Elvis oor sing. En uh, ja, ek kon nie jive nie, ek kon nooit jive, jive of rock and roll. Die, die enigste ding wat ek ooit nog kon gedoen het, is uh, wel, uh, as ek nou uh, uh, so uh, uh, bykie rooi koeldrang gehad het, dan kon ek begal ballet het ook. <laughs> en uh, andersens het ek maar net gewals. 1, 2, 3, 1, 2, dit is die lekkerste en die makkelijkste en vir my gewees. Rikkie Nelson, hy le op die draaitafel en voor hierdie het hulle nog nie van hom gehoor nie en, en na hom ook nie weer veel nie uh, die een wat hy vir ons in Augustus sing is Poor Little Fool Ricky Nelson Hey, waar gaat ons nou in? Hier is hy. lay around with hearts Hasten at my call But when I met that little girl I knew that I would fall for a little fool Oh yeah kiss me, but her heart was full of lies, poor little fool. Oh yeah, I was a fool. Uh-huh. Oh, I was a fool. Oh, yeah. She told me how she cared for me and that we'd never part. And so for the very first time, I gave away my heart, poor little fool. gone and I knew she lied to me She left me with a broken heart Won her victory, poor little fool Oh yeah, I was a fool uh-huh. Poor little fool, I was a fool, oh yeah Well I played this game with other hearts But I never thought I'd see The day when someone else would play love's foolish game with me, poor little fool. Ricky Nelson, Poor Little Fool, dit was in 1958 en nou die volgende en is die <clears throat> eerste, wel kom ons noem het dan een anderstalige liekie wat uh, in, in die drie jaar op die uh, liekie van die maand geëindig het en dit is gesing dier Domenico Moduno en nou, ok, uh, uh, hulle noem hom Nel Blue de Pinto de Blue maar sy uh, naam wat ons allemaal om by ken is Volare Volare, hier kom Volare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 trapunto di stelle volare oh. Nel Blue, die Pinto de Blue en dit is in 1958 Domenico Moduno wat dit vir ons gesing het en ja, hy was in uh, September 1958 was hy die treffer van die maand gewees. Nou, um, Tommy Edwards, weer een naam wat ek nie ken nie, wat ek nog nie gehoor het nie. Uh, die liekie, denk ek, ek het al van gehoor, It's All in the Game, 1958, hier kom Tommy Edwards, met sy weergawe. has to fall But it's all in the game. All in the wonderful game that we know as love. You have words with him and your once in a while he won't come. Tommy Edwards met It's All in the Game en uh, daar is plekke waar hy baie klink soos uh, Johnny Mathis, ne? Ja, jylle sal met my saamstem. Ok, nou, hier kan mys ook duidelik sien die verandering in muziek smaak dier die maande. Uh, ons was hier reg in die begin van hierdie jaar nog, hierdie 58, was dit nog geskree en gejive en, ge, en hier het hulle al rustiger en rustiger geword, soos hier laaste drie Poor Little Fool en Volare en It All in the Game. Uh, eh, eh, je weet, uh, eh, my sien duidelik die skyf na um, ehm, de ander genreis toe, na lichter uh, muziek. Ok, nou, een wat ek baie, jy weet as ek uit hierdie uit moet kies, uit hierdie klomp wat ons nou speel, die jaar, die drie jaar wat ons speel, en hulle sê, kies een overall wenner vir die drie jaar, gaan hierdie ene een van my oorwegings wees. En dit is natuurlijk Conway Tootie, en It's Only Make Believe, dit, uh, ek, is, ek, ek hou baie van hierdie liekie, hier kom hy. They will see us everywhere They think you really care But myself I can't deceive I know it's only make believe that someday you'll care. My hopes, my dreams come true. My one and only you. come true. My life I would give for you. My heart a wedding ring. My all, my everything. My heart I can't control. You care. My hopes, my dreams come true. My one and only you. No one will. One Way Titty en die liekie is It's Only Make Believe, een van my groot ginslinge. Nou moet julle ook oplet hier, en dit is een drie jaar tydperk, het ek gesê, en hier kom ons nou, en ons is al in die december van die tweede van daarie jare, en wat gebeur? Die eerste vrou wat liekie van die maand krijg en ook nie juist omdat sy een vrou is nie, omdat sy, sy is in een groep, The Teddy Bears is die groepse naam, en uh, die liekie, to know him is to love him. Nou, ek, ek vraag nou net die vraag, waar ken sy my vandaan? Laat sy dit kan weet, to know him is to love him. <laughs> ok, ons luister na The Teddy Bears, to know him is to love him. Eerste vrou in hierdie tydperk. to know him is to love him, the teddy bears. En ek weet nie eens wat sy vrou sy naam waar hy nie, maar uh, ja, sy ken my baie goed. Nou, the Kingston Trio is in, ons is in die laaste jaar wat ons nou inbeweeg, en dit is 1959. Ons het 57 en 58 is nou klaar, nou is ons in januari 1959, en as jylle hoor die Kingston Trio, wat is die liekie? Hang down your head, Tom. Doolie.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 Wilson. I'd been in Tennessee.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 het ek die hele story van Tom Dooley uiteengesit en uh, dit uh, sê daar so van uh, hierdie ou, oh, uh, hy was nie skuldig nie, hy het maar net skuld erken omdat hy iemand beskerm het. Dit is hoe ek die story daar nagevors het en gesien het waar oor het gaan. Ons is terug by die Platters, hulle tweede keer wat hulle verskyn op hierdie uh, liekie van die maand uitgave of weergave wat ons vandag vir julle aanbied en die Platters sê smoke gets in your eyes. Lekker luister, hier kom my. There me how I knew my true love was true. Oh, ah, I blind. Something here inside cannot be denied. think they could die. prachtige liekie daar van The Platters. Hulle was een uh, baie gewildig groep gewees en uh, ja, uh, wat was hulle ander een wat ons na geluister het? Die Platters, het was Smoke Gets In Your Eyes en dan het hulle ook gesing Twilight Time. Al twee baie, baie gewildig liekies gewees. Oké, okay, ons kom nou in, by uh, Frankie Avalon. Frankie Avalon ek het gesoek na hierdie en ek het hom nie so makkelijk gekry nie. En die liekie wat hy gesing het uh, in 1959 was Venus. Venus. Frankie Avalon en hy het gesing vir die Likkie van die Maand wat gekom het in uh, wanneer was hy nou? O, hy was in maart 1959. Ons kom by die Fleetwoods. Die Fleetwoods en die enigste treffer wat hulle in die drie jaar gehad het wat Likkie van die Maand was Come Softly to Me. Come Softly to Me. Dum dum dum do dum do be do dum dum dum do dum do be do dum dum dum do dum do be do dum dum dum do dum do be do dum dum dum do dum do be do dum dum dum do dum 一首。 The Fleetwoods het gesing Come Softly To Me 1959. Nou, ja, baie van hierdie liekies word gesing en dan word het op die rakke en dan later kom hulle weer op die heatparades aan en, en dan word hulle gekies as liekie van die maand. Hierdie program gaan oor die liekie van die maand en uh, so, ja, dit kan wees dat hy in 1957 eh, al gesing was, maar eers in 1959 byvoorbeeld, Likie van die Maand geword het. Uh, my Maand 1959, Buddy Holly, en hy sing, hy is die rock and roll koning, soos ek hom ken, uh, it doesn't matter anymore, en dit is ook, dit is ook een meerstarig ene van homself. MUZIEK There you go, invited. Here am I, will you? Left me here so I could sit and cry. Well, golly gee, what have you done to me? Oh, well, I guess it doesn't matter anymore. Do you remember, baby, last September how you held me tight each and every night? Well, whoops a daisy, how you drove me crazy, but I guess it doesn't matter anymore. There's no use in me a crying. I've done everything and now I'm sick of trying. I've thrown away my nights and wasted all my days over you. Well, you go your way and I'll go mine. Now and forever till the end of time, I'll find somebody new. Baby, we'll say we're through and you won't matter anymore. Dit is nou een van Buddy Holly se liekies wat nie juist by sy genre of by sy stijl pas nie. En dit is It Doesn't Matter Anymore. Eh, ek weet, daar is hordes mense wat het singt maar uh, Buddy Holly, uh, hierdie is sy, uh, hy het hom uitgebring en dit is sy weergawe van die liekie. Right, ons is weer terug by Elvis Presley en dit is in juni 1959 en die liekie wat hy vir ons bring is uh, Now and Then, There is a Fool Like I. Dit was een baie bekende ene van hom. MUZIEK such a time. Pardon me if I settle a matter when we say goodbye. Don't be angry with me, should I cry? When you're gone, yet I dream a little, dream as years go by. Now and then there's a fool such as I. Now and then, there's a fool such as I am. Over you, you taught me how to love and how you say that we are. I'm a fool, but I love you, dear, until the end. such as Such As I, Now and Then. Uh, dit is Elvis Presley, wat in, um, wat, wanneer was het, juni in 1959 teruggekom het, met daar die specifieke ene, die maand daarna, Johnny Horton, jy sien, alweer een naam wat ek nie baie bewus is van nie, ek, ek eh, kan nie dink dat ek al van Johnny, as ek weer van hom hoor, gaan hy die tweede keer wees. Uh, The Battle of New Orleans is die liekie, en ek kan ook nie dink dat dit ooit te treffer was nie. Maar, hulle sê so, en so ek val daarby in. Uh, ons luister na Johnny Horton, The Battle of New Orleans. Thank you. we took a little trip along with Colonel Jackson down the mighty Mississippi. We took a little bacon and we took a little beans and we caught the bloody British in a town in New Orleans. We fired our guns and the British kept a coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. We looked down the river and we see the British come And there must have been a hundred of them beating on the drum They stepped so high we stood beside our cotton bales and didn't say a thing. We fired our guns and the British kept a coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Old Hickory said we could take 'em by surprise If we didn't fire muskets till we looked 'em in the eye We held our fire till we see their faces well Then we opened up our squirrel guns and really gave 'em well We fired our guns and the British kept a coming There wasn't as many as there was a while ago We fired once more and they began to running On down the Mississippi to the Gulf of Mexico Yeah, they ran through the briars and they ran through the brambles And they ran through the bushes where that the hounds couldn't catch him. On down the Mississippi to the Gulf of Mexico. We fired until the barrel melted down. So we grabbed an alligator and we fought another round. We filled his head with cannonballs and powdered his behind. And when we touched the powder off, the gator lost his mind. We fired our guns and the British kept a coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run. On down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Hey, ah, is a lekker beat daar ene, Johnny Horton. met The Battle of New Orleans en het lyk my dit was ten die Britte gewees. Uh, nou, eh, ek, ek punch in en dan sê ek The Browns, want ek weet dis The Browns wat die Likie The Three Bells gesing het. En dan hou hy aan terugkom en hy sê vir my The Anita Car Quartet. Nou, ok, as, as dit dan die ander naam vir die Browns is, dan gaan ons nou speel The Three Bells en dit was die liekie van die maand in 1959 uh, eh, September. Lekker luister, hier kom hy. Hidden deep in the valley Among the pine trees half forlorn And there on a sunny morning, little Jimmy Brown was born. All the chapel bells were ringing in the little valley town. And the song that they were singing was for baby Jimmy Brown. Then the little congregation prayed for guidance from above. Lead us not into temptation, bless this hour of meditation, guide him with eternal love. There's a village hidden deep in the valley, beneath the mountains high above. And there, twenty years thereafter, Jimmy was to meet his love. All the chapel bells were ringing. Twas a great day in his life. Cause the songs that they were singing was for Jimmy and his wife. Then the little congregation Prayed for guidance from above Lead us not into temptation Bless, O Lord, this celebration May their lives be filled with love As hy en natuurlijk die volgende keer waar die klokke gelei het vir Jimmy Brown was met sy begrafnis gewees. Right, um, tyd is bezig om ons te vang, daar is 10 minuten oor en ek nog 4 likies. Uh, eh, ek het geweer het al <laughs> gebeur, maar hey, so ver va eh, ons vaar goed. Ek praat te veel, uh, Elvis Presley is vrachties alweer op en hy doen in 1959 uh, is ons nou, in 59 doen hy augustus maand uh, A Big Hunk of Love, likie van die maand. MUZIEK Ons luister, hier kom hy. Hey baby, I ain't asking what you No, no, no, no, no, no, no, no, baby I ain't asking what you Just a bigger, bigger, bigger hunger love I will do A Big Hunk of Love dier Elvis Presley. Ja, ek glo nie, hy klavier het lang gehou nie. Jo, die honkie tonk klanke wat uit om uit geslaan word. Daar, <laughs> ek glo die oud omself geniet, maar eh, dit is nie goed vir die keyboard nie. Right, ons het nog drie om te gaan en ons trek natuurlijk dan in sep, eh, nee, oktober. Oktober 1970 uh, ja, is nog net oktober, november en december. Bobby Darren met Mac the Knife. O, oh, hierdie ene, uh, specifiek my skoonma. Hulle het altyd my gesê, o oh o, oh, as sy so saggie saggies beginne fluit Mac the Knife, dan weet jy, jy het nou verkeerde ding gesê. Hier kom uh, Bobby Darren met die ene. Thank you. a shark, babe, has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie Heath, babe, and it keeps it uh, out of sight. You know when that shark bites with its teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie Heath, So there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk, <laughs> ooh, Sunday morning, uh-huh, lies a body just oozing life. Can someone sneak in? round the corner. Could that someone be Mac the Knife? Ah, there's a tugboat down by the river, don't you know? Where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight to dare. Five will get you ten old Mackies back in town. Not to hear about Louis Miller. He disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash. And now Maggie spins just like a sailor. Bobby Darren, Mac the Knife, en dit was plaatnummer, uh, eh, daar was 36 in totaal, so hy is 34 wat ons so ver al ingepas het, wel nie ingepas het nie, ons het bykie geknip en bykie ge, ge, uh, wat, uh, uh, copy and paste <laughs> om om te maak werk. Nou ja, ons is by die tweede laaste ene en dit is uh, in, in uh, november 1959 en ons praat van Guy Mitchell, is die tweede keer wat hy homself wees, en dit is Hardikes by the Number. Nou ek weet saam met hierdie liekie was daar ander ene wat ek, eh, ek kan, hulle specifiek kan ek onthou van die tyd af en dit was hierdie Hardikes by the Number. Die ander ene was uh, Personality. Maar ek sien hy is nie op die top liekie van die maand luis nie. So kom ons luister Guy Mitchell Hardikes by the Number. Yes, I've got heartaches. still lost your way. Yes, I've got heartaches by the number, troubles by the storm. Was hy die ouwe vol hartseer en hy het heartaches by the number 1959 en dit is in november van daar die jaar. Hallo Henny! Verweers daarvan, uh, ek dink, ja, jy is Western Area, uh, baie welkom en ek sien jy luister nou al een hele rikkie, uh, jy, jy wees jouself net nou eers. Right, en ek, eh, ek, ek vertrouw jy het eh, al die muziek geniet, dit was een lekker, lekker uh, program vir uh, Nou, ons wat uh, eh, ouwer as 30 is, jy weet. <laughs> ok, nou gaan ek uitspeel met die laaste ene, en dit is ook een van my groot ginsteling. Ek het net nou gesê, uh, as ek een ginsteling moet kies uit die lot uit, so dit Conway Twitty gewees het, wat, uh, uh, wat het hy gesing, It's Only Make Believe, so ek hom gekies het as liekie van die periode, die drie jaar periode. Hierdie ene wat nou gaan speel is A Close Second en ek praat van Marty Robbins met sy El Paso. Een prachtige story aan die ding, een liefdesverhaal uh, aan die Likie gekoppel. So, ek sê vir julle, baie dankie dat julle geluister het. Wees seker om ingeskakeld te bly. Ses hier kom Rudolf aan die beerd en Rudolf het altyd, altyd, altyd een lekker program, een lekker saamgeselsprogram, een lekker luisterprogram, en uh, vol en ek doods en an, vol ander dinge. Uh, so wees seker om ingeskakeld te bly vir 6 uur, wanneer uh, Rudolf begin met um, opspoed. Ok, so ek gaan uitspeel met Marty Robbins, El Paso, baie dankie dat jy geluister het, ek sien jy sondagochtend weer met die preek. Lekker naweek. Nou Out in the West Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's cantina, music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was deep for this Mexican maiden. I was in love, but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. and daring, a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in anger I challenged his right for the love of this maiden, down went his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat, the handsome young stranger lay dead on the floor. Out through the back door of roses I ran, out where the horses were tied. I caught a good one, it looked like it could run, up on its back and away I did ride. Just as fast as I could from the west Texas town of El Paso, out to the badlands of New Mexico in El Paso, my life would be worthless. Everything's gone in life, nothing is left. It's been so long since I've seen the young maiden. My love is stronger than my fear of death. I saddle up and away I did go, riding alone in the dark. find me Tonight nothing's worse than this pain in my heart And at last here I am on the hill overlooking El Paso I can see Rose's cantina below My love is strong and it pushes me onward Down off the hill to Felina I go off to my right I see five mounted cowboys, off to my left right a dozen or more. Shouting and shooting, I can't let them catch me, I have to make it to Rose's back door. Something is dreadfully wrong, for I feel a deep burning pain in my soul. saddle. I'm getting weary, unable to ride. But my love for Felina is strong, and I rise where I've fallen. Though I am weary, I can't stop to rest. I see the white puff of smoke from the rifle. I feel the bullet go deep in my chest out of nowhere, Felina has found me, kissing my cheek as she kneels by my side. Cradled by two loving arms that I'll die for, one little kiss and Felina, good.